24.5 tardes, señoras e señores Benvidos ao programa Sempre en Galicia Aquí no No punto dial No 104.6 da FM Benvidos a este programa Sempre en Galicia Hoxe queñe se está a falar é Armando Sustituindo o noso compañero e amigo Xulio Cousil Así que amigas, amigos Benvidos a este programa E se queremos, pois como non, seguir esa mesma teima e sempre falando da nosa cultura e sempre pois procurando de facer as cousas como nos gustaría procuramos de falar pois e vai ser falado en galego así que amigas, amigos dámolle tamén como non a benvida o noso técnico de son que é Marque Gracias por acompañarme esta tarde aquí, esta tarde, pois que é a primeira vez que eu estou aquí, pois, dirixindo un programa de radio. E intentaremos acompañalle durante estas dúas horas, pois, de seis a oito, cando son as a seis e nove minutinhos da tarde. Así que, amigos, vamos a escoitar un pouquinho de música que o noso amigo Mark nos estén preparado por aí e despois seguiremos falando de outras cuestións. Amen. Pois, amigas, amigos, se nos queren acompañar, pois xa saben, aí teñen un número de teléfono que o 93 8200 Lembren que estamos no, pun, eh, no punto dial 104.6 da FM aquí en Cornellá, sempre en Galicia, donde pois vamos a acompañarlles durante dúas horas aquí no programa eh, sempre en Galicia aquí dende, dende estas ondas de Radio Cornella Bueno, pois vamos a falar, pois seguimos a falar eh, de moitas Queremos falar de moitas cousas Pero vamos a comenzar con Manuel Curros Enríquez Para nós os galegos Os galegos Unha das figuras un dos destes galegos da unha figura pois moi importante como foi Curros eh, Enríquez que nunca renunciou ao compromiso co seu povo galego e tampouco denunciou os papel eh, tropelios da Igrexa, amigos, naqueles tempos. Un home amante da súa terra, home moi ben fala, eh, de moi bon falar home dunha boa pluma amante da palabra tamén un home pois que escribía moi ben e sabía pois meter ben a pluma como se suele dicir e tamén era un home pois daqueles pausados, daqueles galegos que dicían pois que se falaba pausadamente, como temos de costume falar os galegos cando estamos pois alrededor dunha mesa e eh, moitas das veces acompañados pois quizáis pois dunha conquiña de viño. Pero este home non era bebedor, precisamente un gran destacado nas letras galegas, como escritor, e como poeta, reconocido en Galicia e fora de Galicia. Un dos seus versos decía así Eu son, eh, símbolo po, o prove do povo galego Para min non hai maio Para min sempre é inverno Este home, pois, a parte de poeta, escritor, en fin, que era un home pois moi recoñecido eh, nos tempos de Castelao tamén un dos homes que re, recoñecía a súa pluma e eh, recoñecían eh, Castelao tamén recoñecía a súa pluma pois non sei se poderemos falar esta tarde non pois vamos cun aunque está en castelán pois un escrito que nos enviou un artigo que nos envió pois José Lamela es, ya una casa encantada en Baixo muchos son los misterios que se encuentran sobre la casa de la de la consola en Compostela desde luego reúne las condiciones necesarias para eh, creer que si existen los fantasmas, en ella hay uno. Para que todo cuadre, la casa tiene su origen en tiempos inmemoriales, misteriosa, procedente o de procedencia, eh, e importancia, arquitectura y oscura recuerdo histórico, infinidad de leyendas negras en ella, pues, decían, por ejemplo, leyendas. A veces, eh, el, desconocimiento de las causas tiende a desatar la imaginación, de ahí que seguramente eh, surgieron infinidades, infinidades de historias y leyendas negras en torno a la casa. La más escuchada es una que eh, eh, realizaron, las eh, realizaron las apariciones antiguas violencias, dice que, que vivía en esta residencia un cura llamado Royce, párraco de, Manín, que contrataba a gente de lugar lejanos, sobre, sobre todo portugueses para los trabajos del campo. Cada temporada, el, terminar la faena montaba los jornaleros y los, eh, y los enterraba en el patio para no satisfacer sus salarios. Pero, así que fíjense ustedes, pre non los o soldo y enterramos e enterrabos no patio la versión que eh, que le facilitó una de las propietarias Rosa González Silva de 80 años a Antonio Piñeiro de la región periódico de Orense dice que la casa había sido construida sobre los años 1700 y su bisabuelo, un cantero de Padrón, se, se, mudó, eh, se mudó a vivir aquí a finales de esos años. Así que, amigas, amigos, estas son moitas das historias e lendas que podemos pois encontrar polo camiño. Así que seguimos e vamos a seguir escoitando música aquí desde 104.6 da FM, aquí, siempre, en Galicia. Imos, como non, ás terras de Galicia Vamos a ir con un paisano O señor José Lamela Muy boas tardes, José Hola, boas tardes Que tal? Armando, verdad? Sí, Armando, <laughs> desde tres Armando Sustituindo a Xulio Muy bien, Creo que a semana pasada que falamos un ratinho aí, non? Sí, sí, sí, exactamente. Estuvimos falando un ratiño, sí. Muy bien Sí. Bueno, pois pues, que lle comentaba, mandei un email pois pues, comentando o, o acontecimiento isto dunha casa. Sí, dunha casa aquí, en ba que, pois, no, no Baixo Limia. En la Baixa Limia, sí, ademais, eh, digamos que a casa que determina o terror das casas de todas eh, as que levan estas lindas eh, eh, tan extrañas, non? <laughs> Metidas. exactamente. E, unha das máis significativas aquí que temos en toda, en toda a comarca, non? Uh eh, -huh. eh, mira, concretamente, non sei se estamos en directo agora. Sí, sí, sí, estamos en directo, estamos en directo. Vale. Pois esta, esta casa eh, occupouse dela uh, ehm, uh, cuarto milenio ese programa de, tele, de televisión da sexta ah. que, que ten moitos sí, está moi ocupada podese ver por Youtube a través de calquera dos ointes que queira ver un pouco unha referencia programa moi moi moi interesante sobre esta casa me parece que hasta, ahí... me parece que hasta intervinichi ti no programa Sí, señor, sí. ¿Sí? Entonces, Ahora me lo eh, sí, eh, o título que leva para alguén que queira acceder a través de internet é eh, La capilla del monje jorobado. Jori, <laughs> dima jorobado. Sí, porque efectivamente coincide con un dos espectros deses fantasmas que se aparecen dentro desta casa. Uh -huh. Mira, estamos falando dunha pala dun, dun auténtico palacio uh -huh. eh, que, que está nas proximidades da aldea de Compostela, aí a altura, mm, xa próximo Portugal, uh -huh. nun lugar... Eh, a, ah, estupenda, non? Con, con uns paisajes espectaculares uh -huh. a, sobre o río Limia, vamos, dentro das condicións, digamos, de ser unha das casas eruditas desas construccións extrañas, extraordinarias de que nos ven do pasado. Uh -huh. Pero sempre vai un signo de misterio que nadie sabe cual foi o seu origen nin que pasou por aí <laughs> entonces todas as referencias que nos chegan foi desde que no último século non uh -huh. en que foi abandonada totalmente debido a esas aparicións que dicen que existían dentro da casa uh -huh. entonces cadena todo este é un lugar de, moi visitado por todos os amantes do misterio que queren indagar, facer mm. eh, psicofonías, non esas, ah, para, ah, ah, esos fenómenos parapsicolóxicos, non mm. estudialos aí e bueno, eh, eh, eh, desde logo hai unha serie de, de acontecimientos que ven a, ah, que impresionan, non? Que gran lugar que xente moi seria pois que nos conte estes acontecimientos de, de aparicións aí. Bueno, pois eh, esta era un pouco a idea que, que nos transmitiran todos, non? Mm. De, de, Aunque os galegos de, de, estamos acostumados a, a convivir con todo isto, non? Efectivamente, esa forma parte desa, desa Galicia donde o misterio forma parte da, da nosa cultura natural, non? Mm. Nunhas destas zonas así apartadas e que mm, as lareiras acostumbran a multiplicar estes fenómenos como, como, eh, como se si for algo moi real e moi existente no, no devenir de cada, de cada día e de cada noite, non? Exactamente. Pois sí, pois é, eh, é curioso, a, a esa casa neste momento nadie pasa por ali das, por as proximidades non, de, desta casa, nadie se acerca sobre todo se pola noite precisamente debido e, se, a e se teñen que pasar por ali por forza o máis seguro que se santiguan ou levan a abrazado algunha, algunha imaxen difícil será que alguén pase por lo menos que vaya que non vaya acompañado por aí Sin, eu creo que non habrá unha persona actualmente en toda a comarca que se atreva tanto non? <laughs> pero Eh, eu as referencias que encontrei, porque me dediquei a investigar esta casa, non? Xa desde fai tempos unha línea de investigación mm. creo que temos moitos datos acumulados xa sobre, sobre a misma non? entonces eh, a min pues, pois, eh, había o señor o señor Flores de aquí de, de Compostela xa fai moitos anos que, que morreu non? Mm. pero que pasaba era carpinteiro pasaba por un camiño que era próximo e tuvo dous casos de visións non? e sempre era un fraile unha vez estaba sobre a ese balcón que ten sobre o río Limia non? Que, que, que ten unha visión espectacular e viu un fraile que paseaba en, na, a través da, de, dese balcón, non? E claro, non lle de tempo a, a observarlo moito porque se escapou. E eu a seguinte vez foi caminando por outro lado, viu a través da, da porta que estaba aberta dentro do patio, pois como tamén se movía un, un bulto que con mm. a, o aspecto de, de, de un fraile. Bueno, estes mm. son casos que contaba unha persona seria, non? Sí, sí, sí Despois eu tamén na, nunha festa da Madalena fai moitos anos que eu cito nese artículo, non? Ese, ese artículo da región tamén, sí, sí, publicado. Sí. Entonces esta señora me decía que había mendigos que iban a dormir aí porque claro, a casa con esas condicións de que non habitara por nadie, pues pois era un, un lugar era un sitio confortable para os mendigos. Propi, claro, que se metían aí dentro de día nun palacio <laughs> mientras estaba. E de noite que se movían frailes por toda a casa entre entredes o máis o máis alborotador era un, un jorobado, un marrequiño que lle chaman en portugués, non? Uh -huh. Que era o que lle causaba máis eh, máis eh, máis problemas, non? Escapaban todos evidentemente correndo aí. Uh -huh. Despois este acontecimento que se ocupou moito no cuarto milenio, o, digamos, o, o, foi un personaje, e isto, pois entrevistamos, os entrevistamos a varias personas, das cuales falaban de un, un personaje que se chamaba Rock, mm. que era un guardia portugués que foi escapou do país por algún problema que tuvo como contrabando uh -huh. e aquí pois eh, que o conocían pois ofrecerle a casa para que vivira aí e ese que entón vinha relatando que pelas noites apareceu un fraile acompañado de dúas damas eh, que atravesaban as paredes sin que houbera portas, non? Eh, movíanse por toda a casa sempre en silencio, nunca facía ningún ruido. E eh, claro, el uh -huh. que tiña a, a condición, presumía, alardeaba de valiente, seguía aguantando eso. <laughs> Despois decía que no patio pois que se un montón de galiñas donde non as había, non? Uh -huh. Pois que alborotaban pola noite. Pois entón, todos estes fenómenos así paranormales que, que dice que se presentaban aí. E o terror aumentou xa un grado superlativo cando no, nunha das nunha destas noites uh -huh. que se presume que foi de, de, de episodios de aparicións el quiso escapar do polo e apareceu morto nesa corredeira que unía a Compostela esa responsabilidad. Uh -huh. Y eso pues pois, axudou a multiplicar todo este esta este esta linda ya que se venía eh, pues pois, producindo por aquela por aquela casa, no sobre uh -huh. aquella casa. Bueno, pois pues, todo isto ben, digamos, eh, contribuiu moi que sea unha casa catalogada así precisamente por esa construcción tan magnífica ou ser abandonada en non saber que orixen tiña, non? cuando era os orixes de que producía entonces eh, se vamos aos catálogos aquí do Concello ou por aquí non do Parque Natural porque ás veces califican ¿no? como un antigo monasterio outras veces dicen que se trataba dunha casa de Inquisición pero realmente non había os datos fiables hasta que mm, pues, pois, nos dedicamos un pouco a investigar en profundidade e agora xa temos un pouco a clave de, do origen desta casa -huh. Pois ben, consultando así os datos eh, nos vamos xa ao, ao ano 1727 uh -huh. en que veu un cura a, a parroquia de Manín un cura que foi asignado tomou posesión da, desta parroquia no ese ano que dicemos no, no 1727 sí. concretamente o 16 de Xaneiro e eh, bueno eh, el, pero fa, fai no, no, nun documento que teño aquí el fai referencia precisamente a que eh, non había casas retorales había os diestros, había a iglesia, pero que non había casas retorales, entonces decidiu construir un para vivir el e a súa familia unha casa particular. Uh -huh. E empezou a construir no 1728 e durou dos anos a construcción e deu lugar este palacio. -huh. hai que ver que, que tiña que desarrollar, ou sea, que tiña que dispoñer dun capital moi importante para poder facer unha obra destas características. Exact, tamén hai que ter en conta, uh -huh, pero tamén hai que ter en conta que a parroquia de Maní naquela época era unha era moi importante, non? Unha parroquia moi importante uh -huh. e o cura desa parroquia cobraba os diezmos de toda esa parroquia e ademais os diezmos, a mitad dos diezmos de, de, da parroquia de Lobios, que actualmente é o Concello, pero mm, de, de, uh -huh. como, como entidade que cubre varias parroquias, pero neste caso a parroquia de Lobios. Uh -huh. Con o cual, pues, se facía unha importante eh, axuda económica, tanto é así que o cura siguiente, Manuel de la Llano, el solo construiu dúas iglesias, unha en, en en Novios e outra en Manín con medios propios, quer decir que tiña uns ingresos espectaculares, non? E ese Queixa, eh, eh, eh, perdona un segundo. Queixámonos, sí. por exemplo, hoxe do que se do que se recauda. Pois anda que recaudaba daquela era con unha especie de hacienda. Sí, bueno, eh, eh, vamos a ver. Eh, os pueblos de, aquella época estaban oprimidos por precisamente estes pueblos que se dependía da, dunha economía de sobrevivencia a través da agricultura uh -huh. en cambio tienen que pagar unha cantidad de, de impuestos uh -huh. importantes porque estamos falando dos impuestos dos diezmos pero estaban as outras primicias estaban toda unha serie os cobajes bueno, había toda unha serie de, de contribucións uh -huh. isto, a iglesia pero además había que pagar o foro ao obispo por ser o propietario destas de, de áreas dos terrenos. Había que pagar tamén un foro anual que era casi equivalente ou máis, incluso uh -huh. en algún caso, con gobierno. Eh? Claro. E eh, despois ainda tiñen os impostos estatales que viñan de outra maneira que era, por exemplo, os impostos al, ca, al cabala, cientos, millones, bueno, era un montón de, de, de impuestos que viñan desde o Estado tamén para que gravaban a economía que o pobre home, eh, os pobres campesinos, salvo por as moras dos, dos montes e pouco máis non, tiñen que contribuir con todo, ¿no? Esa, exactamente. O sea, isto era una, una opresión muy importante na, nesta Galicia que, que, que foi sempre moi martirizada a través de, estes impuestos. Uh -huh. Entonces, eh, seguindo un pouco o anterior, habíamos quedado que este eh, eh, este cura que se Martínez de Parga uh -huh. e vivía perfectamente aí con, con a súa familia, non? Sí, sí. Entonces, no ano 1731 construiu unha capilla, unha capilla que solicitando a licencia ao obispo de Orense, uh -huh. conseguiu que eh, ella pasara a ser pública, pasara a ser, eh, eh para poder decir misa, non era unha capilla privada para entendernos, senón que era de advocación dedicada a San José e era a capilla de San José que pertenecía ao clero como cualquier outra capilla, mm. que le regalaba o clero e sobre ela fundou unha capellanía. Eh, cando falamos de unha capellanía é casi como unha, unha fundación, unha maiorazgo, mm. sobre o cual todos os bens que había adquirido el, por exemplo, as casas da Escusalla, máis as fincas, que, que era un importante cantidad de fincas que lle foi añadindo, serviría para calquer clérigo que Uy. aceptara esa capellanía tenía que decir una cantidad de misas por a súa alma cando morrera entonces es, esas veces seguirían sempre así a, si, sendo clérigos ou persoas eclesiásticas as que o levaran e podendo vivir de, de, de, de ses bens sendo os propietarios e cedendo indirectamente a outro clérigo e a, a funcionar anualmente dicir unha cantidad de misas uh -huh. por, por, por a alma sí, sí. señor, non? Pois isto foi o que sucedeu desde ese ano 1739 que se fundou a capellanía e a partir de aí pois, tiveron clérigos que teño aquí enumerados pois tuvo Juan Martínez de Celis que era un sobrinho de, despois houve outro sobrinho dese de siguiente sobrinho que era José Francisco Neguera Martínez así sucesivamente hasta que chegou 1881 en que estuvo un criado que tiña un deses eh, morrendo un deses eh, capelláns non da, da capellanía uh -huh se quedou ir como e non, non hai máis noticias eu sei por unhas cartas pastorales que o obispo reclamaba se se estaban cumplindo esas cargas que había de decir misa que non se estaban cumplindo pero uh -huh. este extinguiuse hasta a desamortización de Mendizábal se estaba falando no 1909 que foi cando esa casa se vendeu aos, aos privados non, aos familias particulares non, que se quedaron con elas entón xa, ten, eh, eh, xa se empezou a dividir e aí foi donde se extinguiu toda ese, esa capellanía, esa fundación que había detrás y ese, esa lidia religiosa que se decía de curas ou que, pero claro, sonaban a gente, pero no sabían realmente de que se trataba, cando non tiña un misterio tan importante como que nos intentara transmitir. Unha das aparicións, pois, non o sei, Bendita Casa Encantada. <laughs> Bendita. <laughs> Hombre, A mí tocoume eh, estar de, de alcalde e de novios durante os últimos cuatro anos <laughs> entonces eh, fomentei un pouco a idea de que siempre é interesante eh, mm, atraer a, a, a certo tipo de xente que veña aquí a, ao parque natural e ao mesmo tempo que veñan os amantes do misterio que se acerquen tamén por aquí porque eh, o fin de moita xente actualmente é vivir a, a do turismo pues sería un, un novo <laughs> un novo tipo de turistas que se poden acercar por aquí exactamente eh, quizás desviándonos así un pouquiño que eu que sí. creo que Galicia ten que cambiar un pouquinho o chip sobre o turismo e eh, sobre todo o turismo rural sí. eh, por pues eso, que estas cousas, por exemplo, como esta casa encantada, como poden ser, pois, non sei, irei ao Parque dos Xures eh, a outros sitios que hai por aí, Pois eso claro. é unha traidora. Pois é, evidentemente, Galicia ten unha, unha, unha cantidad de cousas de reclamo de turismo inmenso eh, explotadas moi deficitadamente, moi pouco explotadas. Exactamente, eh, sí, sí. O sea, o, o, o enfocar o turismo desde o punto de vista temático, por exemplo, os amantes do misterio, pois damos isto, os amantes, por exemplo, da, da montaña. De, da sí. geoloxía, pues, que se levase, que, que son ese, ese, como se chama, as rutas de arqueoloxía do eh, paisaxe eh, ou arqueoloxía do paisaxe. Mm, sí, Utilizar, sí. os xeólogos mandase por un lado, os botánicos polo outro, claro. os arqueólogos a buscar zonas históricas. entonces todo isto perfectamente ordenado e ben eh, reclamado, non ben, ben publicitado, podía, podía dar lugar a que isto sería un, un dos sitios importantes de facer ese turismo cultural, non, que fai vivir episodios pasados. Non? Exactamente importante Sí, porque hai pouco li un artigo eh, me parece que foi, non sei se foi na voz de Galicia se foi no, no progreso de Lugo pois, por exemplo, o que son os ancares eh, falaba dos xures, falaba de moitos parques, non? que tiñan que refundalos, que había que eh, cose, eh, que os concellos tiñan que pois que poñerse as pilas, prepoñer pois eh, poder atraer ese turismo que hoxe o, o, non é o turismo de ir a, ir a Sanxenxo a meterse nun hotel e ir, e ir má playa, non hoxe a xente quere sitios de tranquilidade o escuitar o vento eh, comer o silencio eh, todas estas cousas como poder eso pois hai, hai por exemplo esta casa encantada pois moi ben para esta xente o que lle gusta estas cosas de paralexía e todo isto, pois moi ben o que lle gusta na geología, tamén ten o que lle gusta pois pase, pasexar en bicicleta, tamén ten o que lle gusta pois sacar fotos, ten paisaxe Claro este, este, eh, esa é a clave. acaba de decirlo para decir o número silencio, pois pues aquí podemos vender gran cantidad de silencio que sería, digamos, un novo foco turístico, non? Sí, garantizando o silencio espléndido a través desas cumbres do Xurés. Mm. Pero, eh, o que decía, eh, o tema dos concellos é máis problemático, porque sí. os pobres concellos que aquí está prácticamente todos arruinados, sí. non reciben o suficiente por gastos correntes, sí. pero iso temos a Xunta de Galicia, iso temos eh. Ah. os, os organismos eh. que tiña que, en vez de facer outro tipo de inversión menos, menos claras, pensar un pouco tamén no mundo rural que teñen completamente abandonado, é como se si a baixa población de aquí non lles interesara porque non son votantes suficientes para que les aspiran, ¿no? Exactamente. Sabes que vai por <laughs> Sí, sí, sí. Como dicía Castelao, dicía que o día das eleccións será o día da democracia do povo. Xa, claro. <laughs> Así que imagínate, xa naqueles tempos. E cando falaba de Corros Enríquez fai un rato, recordo pois, que Rubens Enrique inspiraba se na Serra de Xures porque era, eh, era aquí de Zeranova sí. que, que era, eh, digamos que unha da, eh, o Parque de Xures ahora na, na súa ampliación pois chega a, prácticamente hasta Zeranova non? hasta as proximidades de Padreza, sí eh, rodea, fai unha, unha especie de ferradura que rodea eh, as catálogos de Randín, non? Por sí. outro lado, sí, pero pensa tamén eh, xa que fixemos esta, esta digamos, esta aproximación xeográfica da zona, dibujar sobre un plano, o que este pensa que pola parte exterior deste plano xa pegada a, a, a fronteira pola parte portuguesa está o Parque Nacional da de Xerés mm. e a prolongación deste é o mismo porque a, eh, a naturaleza non entende de fronteiras, no. pero entón no parque é o mismo. Entón temos o parque transfronteirizo máis grande de Europa. Así que imagínate imagínate, está aquí que ademais agora ten todas as calificacións xa, digamos, eh, oficiales desde as europeas, como a Rede Natura uh -huh. como cualquera destas estas hasta, hasta mundiales, como por exemplo por a UNESCO, ou, ou ser declarado como reserva da biosfera o ano pasado uh -huh. temos realmente todas as calificacións pero iso é que se transforma hacia os habitantes que foron os que fixeron que o parque se conservara hasta ahora que foron os homens que viviron aquí sempre exactamente sempre o sea, seguimos nesa despoblación e non se ve nada a favor e outro que hai que reclamarlle as autoridades non consiste en nombrar expropiar para a naturaleza, por exemplo no, no. estas áreas estas áreas así e despois a xente non se vexa favorecida ou compensada eh, pois, o que, o, o, o, o que teñen que facer é pois incentivar a xente para que la mesma cuido o terreo que se claro. fixase noutros sitios eu poño, por exemplo, pois poño eh, Soria fíxate que vamos lío a Laguna Negra e en Soria, por exemplo, pois os paisados son os que cuidan o monte pero cando hai corta de árbores de pinos ou de outro tipo de árbores normalmente son pinos pois dicen o povo que queréis os cartos Ou creéis que vos fagamos isto ou isto? Dite, non, pois interesaríanos unha pista, interesaríanos que arreglaran esta casa pre xuntanza do que sea, ou que nos arreglaran esta fonte, porque é histórica, ou que nos eso. Pois bueno, pois teñen esas cousas a cambio, pero eles mesmos diciñes, dañes, deixeñes cortar pois de certos alcornoques, pois xa sabes que hai o corcho hai as piñas, pero claro. ti, vas ao monte e xa tes todo preparado, pero non che deixan levar carbón, non che deixan levar leña porque xa ten eles ali. Ti cómprala e con eses cartos esa xente pois tamén vive. E, e iso é invertir no mismo povo. Claro, e iso, e iso é o que extrapolado ata aquí, es decir, non é posible que teñamos esta extensión de terreno, porque estamos aquí unha población, pode ser problemas cunha población de 2.300 habitantes, e resulta que ten 168 km cuadrados mm. de, de superficie. Imagínate iso que un hospital que ten máis de un millón de habitantes ten 6 km cuadrados. Exactamente. Nos dispoñemos de 168 kilómetros cuadrados eh, por esa montaña sitios vírgenes que eh, igual non chegou nadie hasta ahora non porque eh, é un mundo digamos que non penetra en Portugal eh, podemos caminar 30 kilómetros sen encontrar vida perdigua, vida, digamos, vida humana, porque da outra hai moita, non? Exactamente. Porque <laughs> hoxe tamén me falaba un, un, un, un home que está casado cunha dona que é de Becerreá, e falábame que foran, quería ver unha fervenza e aí iba el e máis pero que se encontraran con máis xóvenes e que e, e preguntaban a xente do povo por unha fervenza que había unha cascada desas d'auga e a xente a 200 metros e non sabían que existía Así que fíxate, fíxate como está a xente Pois e por pois non sabemos onde está E díxome, el díxome, mira si miras que cousa máis fermosa e canta xente había de outros sitios facendo fotos e dicindo, pois, maravillas desa cascada d'auga auga pois, según esa cascada pode ser un río, pode ser un muiño pode ser unha uriceira pode ser pois un hórreo, en fin, moitas cousas. Claro, claro. Que son as que traen ese turismo, dicen, é, eh, eh, é o turismo de mochila. Bueno, pero se turismo de mochila chega a unha casa rural ten que comer e ao mellor pois ten pousada ali. Claro. E dá gardos. Claro. Pero pues sí, o que se queixerían nese caso serían os dos grandes hoteles. Claro. Dice, e eu ir, irme a eh, un hotel de verdad quedome na miña casa porque é como se tuvera nunha ciudad. Claro. Pois pues eso, eso que dices, absolutamente toda a razón. E fíxate, a natureza trae moito. E nós mm. temos aquí a falta diso que estaba falando de algún enseñar, publicitar, eh, mostrar, eh, eh, dar a conocer o que temos. Mira, nós facemos unha feira aquí en Lobios, que sale como unha feira, como outro sitio cualquiera, e tú fíjate neste cruce de camiños que temos aquí, e pola influencia do parque, uh mm-hmm. -huh. e, do termalismo, sabes que temos tamén aquí. Exactamente, que tamén hai termalismo. O balneario de Río Caldo, sí, mm -hmm. que é un dos máis importantes de España. Pois pues iso fai que automáticamente eses 2.300 se converten en 6 ou 7.000 persoas aquí no, no domingo que se fai esta feira. Cheganos por todas partes e é imposible controlar. É un dos problemas que temos é como organizar toda esa cantidad de tráfico que nos eh, nos eh, invade por todas partes. Exactamente. Isto quer decir que nos falta esa, non esos puntos. O que veña no Brau é que aquí é imposible moverse. O que nos fai falta é esa continuidade para que todos estes establecimientos hoteleros, que temos bastantes, non? Exactamente. Pois eh, que, que teñan continuidade, que non, non sea a temporalidade ou a especialidade no non sea un obstáculo, non, que teñan que interrumpir ou contratar xente por uns días e non por, pa outros, non, porque uh -huh. non non se capa. Este é o problema que temos aquí, darlle continuidade e que non sea de, de, de ciclos de, de, de unha semana un día, sí. Uh -huh. Despois dese punto tamén hai outro que como é Manzaneda Exactamente, con outros Por que non se pode explotar? Por que non se pode explotar Manzaneda según se están explotando outras zonas de, de, para ir a esquiar? Sin embargo, teñen que ir a esquiar a Granada ou virse aí con norte de Cataluña e a Aragón. Claro, claro. Pois, témolo aí, pois poder explotalo. Claro. O que pasa eh, eh, eh, o que dicíamos claro. antes a, <laughs> xun, non a xunta neste caso os gobernos os gobernos, eh, as autoridades que xe non nos importa para que non se vaya que non dian de reflexión que os calibros os, as autoridades todas eh, digo eu digo as autoridades cualquier administración ten a obligación ten a obriga de, de, de poñer os mecanismos para que isto se existe. E eu creo que nos están frenando, que este es o problema que, que quero plantear, ¿no? Sí, exactamente. Hmm. Porque... Imagínate, aquí a cantidad de, de cousas que se poderían facer é que nos falta o apoio mm, digamos mínimo uh -huh. arriba porque as, incluso as inversións poden ir ben dirixidas, pero despois non temos apoio suficiente para ponerlas de marcha. Eh, eu dixei feito un embarcadeiro que ainda non se pode usar porque eh, resulta que as autoridades están por outro lado, o mismo outro tipo desta, de un aparcamento para, para caravanas, non? Exactamente. Para caravanas. Pois pues está feito e eh, todavía non se pode inaugurar. O sea, realmente non encontramos o apoio necesario desde as autoridades, a nivel que sea e desde onde sea. Claro. E, e eso sí que é penoso. É penoso. Eso, eso sí que é penoso. Que ti poñas, por exemplo, ese interés e esa cousa para poñelo adiante a todo eso, é que non, che, que non te incentiven nada e encima que vayas á administración que, que en vez de darche apoio, pues, <laughs> Bueno, bueno sí. totalmente. Non somos rentables, digamos, como inversión por número de votos que podemos apartar. Punto. Exactamente. Entonces, vanse facer as inversións onde hai concellos, e eh, non quero coñer nombres porque no, no, no, no, no, no me interesa, pero e eh, concellos que, porque ten un pouco máis de población, as inversións non saben onde meteras, entón non saben como poder eh, resolver, non hai proxectos suficientes para acaparar todo o que lleven, porque aí hai que comprar máis votos, non? Eso, Eu creo que, eh, que esto é un dos temas que pode estudiase, estudiarse como un dos, eh, dos varios uh mm-hmm. eh, -huh. sobre a desertización que se está produciendo nas zonas rurales. Non este abandono do interior ven un pouco producido por a, por a, por a falta de atención das, da, das, das entidades responsables. Eh, eh, eh das, eh, da, dos responsables, das autoridades responsables de eso. Claro, claro. Porque despois dicen, é, eh, é que isto non vale para nada. Digo, e eu cando me dicen eso, eu oigo algunha xente, é que digo, pegoume usted unha, eh, falando así, no, no verán, falando así con paisano digo, pegoume usted unha puñalada, que vamos, digo, vou dolido. Dice, como dice usted que isto non vale nada? Usted sabe o que vale. Dice, non seguimos, está, eh, digo, hai que cambiar o progreso, hai que deixar de paso. E temos que nosotros tratar de modernizarnos digo, como reivindicar, pois mellorar esos pratos típicos que temos como son nas casas rurais, que eu coñeco, un cha, eh, coñeco algún chaval que están loitando e hai que ver como traballan. Digo, mira como o que se pon, pois, de verdade, pois traballa e fain aquelas cousas con agarimo porque non é o mismo non sei se sabes o que é un butelo por exemplo Sí, claro, é, eh, é, eh, o Barca non nos queda moi lexos <laughs> bueno, pois, pois máis ou menos non é o mismo facer un butelo dunha maneira que facelo da outra hai que ir modernizándose, hai que ir eh, eh engadindo outras cousas que son típicas como son as castañas como son, en fin porque son produtos tradicionales que se usaron outrora con moita bueno, aquí estamos recuperando na cociña a corza, por exemplo, de, mm. de que do xurés pois, estás introducindo nesas en nesa... sí, bueno, hai, hai movimento nós temos a sorte de que eh, toda a población que temos aquí o traballo de, de migración era hacia Portugal tra, ou hacia as playas uh -huh. eh, son eh, a, a hostelería non? entonces hai unha gran experiencia unha gran tradición hostelera aquí eh, que supuxeron mira, temos máis novos, novos enlubios máis eh, eh, eh, como se dice cozinheiros Oleiros bueno, eh, eu estou falando de plazas, non? Ah, de, de plazas ah, para, para sí, comer ou de, ou de habitación sí. en toda, que na mitad da provincia incluindo toda a comarca de Celanova sí. toda a comarca da Baixa Línea toda a comarca de Xinzo. Uh -huh. Temos máis aquí en López que en todos esos xuntos. E isto quer decir que que existe esa, esta xente que acude, non? O sea, ah, hai, hai unha rentabilidade e hai unha profesionalidade que hai que reconocer. E ademais, ademais hai unha cousa, que a xente que eh, moita xente e o modín pois ca, cando van unha vez queren repetir quizás non no mesmo sitio queremos ver outra zona máis claro E eu pregúntame moito, pois mira, ves aquí, ves alá. Eu non digo, vete a Sanxenxo, porque se vas a Sanxenxo, pois quédate na tua casa, porque ali vas amontonado. Si vete polo interior de Galicia, vete, eh, percorre, e vete a unha casa rural, xa verás como serás ben atendido e además a paisaxe. Como me dixo a min un chaval que é de Zaragoza, dice, nunca tan a gusto vin e estuvo eh, un tempo en Galicia, outro tempo en Asturias, dice nunca, pero sempre en casas rurais, dice, nunca estuve tan a gusto, dice, mastiquen hasta silencio, pero veño novo. <laughs> veño novo. Digo, traigo claro. energías. E ademais con outro outro elemento a favor que eh. sería a relación calidad-precio que vai encontrar non encontrará en ningún outro sitio exactamente, e ademais o trato casi personal aquilo que eso Dices, hasta o meu cativo estaba a dona da, da casa, eh, levaba con el, eh, iba para que para lá. Dice, e iso, e é de agradecer, eso é, iso é vivir. Claro. Dicen, os que, están, eh, os que estamos na cidade xa sabes. Estamos locos por coller e eh, irnos ao monte. A <laughs> visto como levamos xa 36 anos aí en Cataluña e eh, mira, agora estou aquí. Pois, pois moi bueno, pois pues, simplemente para terminar, non, porque supoño que tes o tempo... Sí, sí, aí, ah, o tempo si vai nos xusquillo. Claro. Eu sempre para terminar, porque xa era precisamente un dos, eh, de, dos eh, indicadores que, que eu creí que sería importante eh, a, a, o destino que se lle podía dar sería, eh, digamos, dedicarlo a un parador de turismo, non? Pero como tal. Eu fixen esa proposta. Ademais, incluso os clientes podíamos llegar a non hai fantasma, se mira aparece fantasma pola noite, non sei que cobra, non? No. <laughs> <laughs> se <laughs> sale o fantasma, digo, este niño cobramos la habitación. Efectivamente. bueno, pues encantado de, de poder charlar este ratiño. Pois, <laughs> graciñas a ti, eh, Xosé, eh, eh, para o vindeiro sábado, máis seguro que estará Xulio tamén aquí connosco. Vale, pois pues, xa, xa buscaremos un tema que poda ser eh, interesante. Buscaremos incluso alguna persoa que nos poda acompañar e eh, que poda darnos unha noción máis especializada de un tema. Pois pues moi ben. Vale, un abrazo. Unha aperta, José. Hasta logo, hasta logo. Chao, chao. Bueno, pois pues, amigas, amigos, deixamos a Xosé Lamela e vamos ir con algo de música que xa temos aquí preparadiña e vamos ir con este Cantigas e Flores, un grupo de baile tradicional galego.